Nola jinden egun hori eipatu eintzin, behar bada aritz garajaga, giro da mementu untan Bartzelonan eta Katalunian horrekorki? <laughs> Ba, hemen ere aroa ez dakite eh, guzkitzu eta bero datorren e, zeru aldetik behintzat, baina kaleetan eh, jendearen partetik eta giro nahiko beroa, e, udazken honetarako temperatura altuak eta, eta bai, giro interesgarria, e, bestaren gaietik nik interesgarria, ze azken batean e, momentu politiko ez dakit historikoa bizi dugun, baina bai, e, bai e, beroa, bai e, jendea mobilizatua, e, boskatzeko handiarekin, katalanen parte handi-handi bat, eta ikusiko, ikusiko ze gertatzen den, datozen e, ordu eta egunetan. Hala, Madril, jotake ari da, eh, horren indargabitzeko erraiten ginoen, boskaleku gise erabiliko diren ikastetxen ziligatzeko edo gakotzeko manua ordenean, nun boskaditaike? Ba, boska diteitke, ez oiko kolegio eta lekuetan, esan dezagun, e, diferentea izango da igandeko posketa ba, beste dozein hautezkunde prozesutatik, e, generalitatea Kataluniako gobernuak bere gain hartu baitu, ba, kaldeketa honen e, antolaketa ez. Eta beraz, leku batzuk izango dira ba, eskolak, beste batzuk izango dira osasun zentroak, beste batzuk e, gobernuaren esku dauden eh, areto eta eta lekuak, ez? Beraz, e, leku aldetik eta pixka bat diferente izango da hauteskunde edo galdeketa prozesu hau bere gainontzeko hauteskunde prozesuetatik. Mhm. Nola eh, lu sistem eta egun hortara urriaren lehenerat horren ulertzeko da Jose Luis Aizpuru lehenik zazpi urteko prozesua dela, eh, azpimarra Bai, bederen zazpi urte, hau egozten ari dena. horretu ere behar da, independentziaren aldeko kataluniarrak, edo independentzia babesten duen kataluniarrak duela, ez dakit, sortzi amar urte, euneko amar, euneko amabostere ere etzirela iristen. Ego Euskal Herrian baino proportzio eta kopuru tipiagoak. Zer gertatu den azken urteotan, ia eunendako berroita amarrera iristeko, ba, badira arrazoi ez berdinak, batzu dira adibidez, eh, Kataluniak autonomiak zuen eta duen finantziazio sistema aula eta txarra, Madrileko gobernoren Bestalde autonomia estatutu edo araudia berritzeko proposamen bat ere egintzela Kataluniatik, gehiengoak ere boskatu zuela, baina Madrilek eh, gobernuak kasu e, ba, aldatu zuela proposamen hori, apaldu zuela, eta kompetentzia gehiago eskatzen baldima ziren Kataluniarentzat, duela zenbait urte egindako reforma horren bidez, ba Madriletik itzteiola baterek kasurik egin proposamen horri, eta horrek sekulako humiliazioa sortaraz izuela e, Katalan gizartean, eta e, humiliazio hori ba, Kataluniako diada egun hortan, e, ba, pixka bat hor zela hori egozi eta milioika jende hasi zirela ateratzen karrikatara e, buruilaren amaikako diada egunetan azken bozei urte horietan, ez? Eta beraz, herritarren presio handi horren, karrikako presio horren ondotik, ba, ondotik e, ba, politikoak e, jintatu, juntatu direla mugimendu horri. Eta bitxikeria bat, pixka bat baitere kokatzeko, ez? E, eh, 2008 eta 2008ko Kataluniako gobernuko aintzinkonduak, beraz duela bost urte bakarrik, Artur Mas garai hartako presidente oizenak, Mariano Rajoy Espainiako alderdi eskuin popularraren babesa behar izan zuela bere aitzinkontuak aitzine ateratzeko. Bi alderdiek eskuinekoak dira eta ziren, eta elkarren beharri behartzuten, eta garai hartan ere, beraz 2008 mabi, krisi ekonomiko larri bat bazen Katalunian, eta elkar elikatu ziren aurrekontuak ateratzeko. Hori, 2008an bakarrik, eh? pentsa ondotik ze gauza gertatu diren. E, badira hor salbu aliantziak egun horren antolatzeko, uh, kupeko antikapitalistek bat egin dute er, junts peltzi, eh? eskuin eta eskerraren arteko independentistekin ere bai. Humiliazio horrek batu ditu ere denak, zure ustez, Jose Luisa Izpuru? Bai, E, eh, hortarako joan beharko genukia pixka gibelera 2008-teko burulearen oita zazpia. Hor izan ziren eh, azken hautezkundea Katalunian. Hautezkunde horietara beraz elgarrekin joan ziren Jules Persi alianza hori, zukaran bezala eskari independentista eta eskuin independentista. Eskuin independentista dio, zeren eta e, duela bost urte etzen independentista, baina gero poliki-poliki azken urtetan e, Espainiako gobernuarekin izan dago horren ondotik poliki-poliki batu da mugimendu hortara. Elkarrekin Jules aliantza egintzuten, eta hautezkunde horietan beraz e, gehiengo absolutua nahi zuten pixkat plebisitario modukora hautezkundeok irabazita gero independentzia prozesua martxan jartzeko hamazortzi hilabetetan independentzia ardiestea zen xedea baina e, ez zuten eman, eta horterako kup beraz e, eh, esker antikapitalistaren beharra izan zuten, independentzien aldeko direnak ere, eta elgarrekin bai parlamentuaren gehiengoa zuten autetxitan, baina ez boskazaletan, boskazalen eunindako berroita sortziaren sustengo ukantzuten. Orduan, sortzi eh, hilabetetan independentzia aldarrikatzea, pixkat bitxi egiten zuen etutelako euneko berroita marraren langa hori gainditu, eta beraz egin egin izan dena da pixka bat erreferendum baterako dei egin eta erreferendu hori beraz dugu igandean gertatuko dena Kataluniako erreferendumaren jarraipen berezia euskal iratietan igandetik asterterat barcelonatik zuzenean izanen gira Kataluniako erreferendumaren berri euskal iratietan Katalunia aipatzen dugu, aritz galarraga Barcelonako Unibertsitateko erakaslearekin, eta Jose Luis Aizpuru, eh, gure redaktore buruarekin, aipatzen ginuen segiro eh, zen eh, karrikan, Barcelonan, baita ere nun boska diteiken igandian, ikusi zainbat debeku ezartzen ditula Madrilek, Jose Luis Aizpuru Aizpururekin aipatu dugu pixka bat nola, nolaz eldu egun oktarat, eta be, ulertzeko ere konfrontazioa badela, eh? aritz nola hartzen da hor Barcelona Baionatik eta Kataluniatik eh, Espainiak gobernuaren eh, moldea? Ba, orokorrean, eh, oroar eh, gaizki, gaizki hartu da, azken egunetan, ba, Madriletik eh, egin izan diren hainbat eta hainbat ekintza, ez da? Ez dezagunaztu, tira, polizia medioetan, edabideetan sartu dela, imprentak e, ere, e, imprentak ere miakatu dituela, alderdi politiko baten egoitzara ere sartu nahi izan dutela, Eh, ez dakitzen zenbat web horri alde itxi dituztela, eta barrez, eta gero dagoen eh, egoera polizial hori, ez? E, Espainia aldetik e, torri diren hainbat eta hainbat e, polizia eta guardia zibilekin, ez? Beraz, e, jendeak oro harremen e, gaizki hartu du, gaizki hartu du, baina izan dezake alde positibo bat ere, eta da, jende batek, ba, segurazki orain arte galdeketarekiko epel xamarra zenak, ba, segurazki boska emango duela igandean, mobilizatuko dela eta eta hasiera batean uste zuenaren kontra botua emango duela eta segurazki beste batzuk ere ba esesko bozaren alde edo zirenak orain arte ba horiek ere segurazki boza emango dute baina akaso baiezkoa eh? beraz eh, posizio aldaketa hori ekarri du Madridetik azken egunetan e, ba, abiatu duten e, eraso edo eraso aldi horrek, ez? Bakotsak nahi du erakutsi eh, arrazoin duela, bi aldeetaik, hartzen bali maitugu bi aldeak Barcelona eta Madril. Jose Luis Aizpuru, nola ilustratu konfrontazio hori? E, aritzek ziren bezala, eh, konfrontazioa e, azken egunetan goititzen joan da, <laughs> temperatura berotzen, eta nik uste ez batzuk eta ez bestek, ez dutela pentsatuko, egin hortara helduko zenik independentistek ez zuten pentsatuko Madrilek eh, hain neurri gogorrak hartuko zituenik azken aste honetan gertatu bezala eta pasaden astean eh, irailaren hogei hortan eh, Madrileko gobernuak eta e-, erabak bai Jujien Bidez eta baita ere beste indar polizialek ematen egindako miak eta egindako egindako pikat okupazio zentzazio hori, hor erraiten duen independentistek ez genuen sekula pentsatuko hau ingo zuenik, amalau atxilotu da guzti, eh, gobernuko amalau goikargurin atxiloketa guzti, inoiz ez genuen pentsatuko lakorik gertatuko zenik, eta egun hontan Espainiak galdu du Katalunia, hori zen bere leloa. Eta bestalde, eh, Madrileko gobernua eta oroar Espainiako edabideen aldetik ere, konfrontazio hau ina ontara etzela helduko pentsatzen zuten, gaur arte nik uste pentsatzen dutela orain arte, zeren eta bai eh, imandako zigor ekonomiko eta bezalako mehatxoen bidez pixka bat erreferenduma azkenean eroriko zela pentsatzen bai zuten eta etzela puntu notaraino iritsiko. Baina horre argi ikusten da batzuk eta bestek erratu direla eta bagoa zela igandean e, ba, talka azkar batera. Zer da ororen buru, alde batetik uh, legitimitatea zilegitasuna eta bestetik konstituzioa legea zer zoin dira bakutsaren argudioak? Bai, hor bada eh, ez tabaida interesgarri bat, ez tabaida juridiko bat, bada batetik legedia, Espainiako e, legedia eta konstituzioaren azpian baitago Kataluniako estatutuaren legedia eta horren Espainiako konstituzioak ez du onartzen alde batetik horrelako referendumnik ez du onartzen autodeterminazio eskubiderik eta biztan dena ez du onartzen independentzia eskubiderik. Beraz hori da legedia estatuskoa eta gaur eguneko hausitiki konstituzionalak emandako manua non erraiten duen suspensoan, hau da, eh, ematen duela eh, eh, prozesu guzti hau. Eta bestetik, zilegitasuna, erran baita, balde batetik Kataluniako parlamentuaren gehiengoak emandako urratzak, bestetik baita ere, inkesta guztiek bai diote, ia eunendako larogeia Katalunian erreferendun baten aldekoak direla, eta horrek bada, beste zilegitasun bat orun batetik Espainiako araudia, eta bestetik zilegitasuna Kataluniarena bi ustartzen, ere ustez, bizikiz zaila da ikusten den bezala. Nazioartea ere uzkur ikusten dugu? zer, zer gatik? Jose Luis Uzkur, bai, biztan dena, zen eta e, nazioarteko komunitatea berez da, e, komunitateak berez ez du nahi olako abenturarik ikusi ere egin nahi. E, ez dut olako mugimendurik ere onartzen eta nahi agutena da, estabilitatea, bere diote bezala, estabilitatea ez mugimendu ez horlako jende uolde, ez horlako espero gabekorik orduan biztan dena uzkur da. E, diote bai nazioarteko legediak bai onartzen duela horrelako mugimenduak sortzea gehiengoaren boskaren bidez, Hortan dira pixka babesten Kataluniako gobernokoak, baina egia da estatu ezberdinek ikusi dugu bezala, ba ez dute prozesu hau gaur egunan bederen babestuko, ikusiko ondoko astean emaitza haundia baldimada eta boskaze, boskakutxa betetzen baldimada ikusiko zer dioten Europako estatuek. Baina normal da gaur egunean neork ez nahi izatea Katalonien onduan jartzea zen eta hori litzatea gaur eguneko estatusku eh, hori austean. Aritz Galarraga, eh, Ezkuntzaren mundua komunitateak bere ardurak hartu ditu asteuntan, eh? egun hori posible izan dadin, ikasleak ere karrikan dira azkar, eh, bestalde ere ere ekimena egin dute atzo burutu dute, zer ekarpen, bez, eh, zer ekarpen eh, hori Ze diferentzia iten halko du, hororen buru? egia da, ikasle komunitatea, edo oroar, hezkuntza komunitatea mobilizatu egin dela azken egunetan, eta atzo adibidez, irudi oso ikusgarriak... Eh, e, pasa zituzten e, telebistetan, e, ba, Bartzelonako kaleak e, e beteta, ikasle kartuta, eta eta iesan aspaldi ikusi gabeko manifestazio modukoak, ez da, zuzen ere, ikasleak dira etorkizuna eta etorkizuna nik uste dut eh, modu garbi batean ba, soberanista edo are independentista dela hemen Katalunian, ez da? Baina ez da mobilizatu den eh, kolektibo bakarra, esan dezagun e, eh, zuhiltzaileak ere, ba, protesta oso ikusgarria egin zuten e, atzo, e, museo, Bartzenako museo historikoan telatura igota eta eta kopuru handi batean mobilizatuta eta Nik uste dute, oro har, eh, ikasleak, e, eh, subiltzaileak, ez dakit imprenta langileak, e, okinak ere ba seinalatu izan dituzte hainbat medioek hemen, e, bueno, Espainiako medioek, e, beraz erakusten du hainbeste ofizio eta hainbeste klasetako jendearen e, protestak erakusten du ba, independentzia eta batez ere, eh, bozkatzeko nahi hori oso transversala dela, ez dela ba, klase jakin bati lotua edo ez dela kondizio edo jakin bati lotua, baizik eta Kataluniako gizartearen eh, sektore zabalak eh, hartzen dituela, eta bai zuzen ere, ba, Jose Luisek aipatu duena, ez, eh, e, hain da handia, ez, e, boskatzeko desi hori, euneko laro gehira iristen dena hemen Kataluniako gizartean, ba, derrigor gizarteko kapa diferenteak eta hartu behar dituela, eta eta noski eh, galdeketa eskubide hori ungitzen denean, ba, ba, sektore horiek guztiek ba, protestara ateratzen dira, azken horretan ikusi dugun bezala. Ze gertaditaike, aritz galagaga, gaur biarretaitzi, eta zure ustez? ba, gauza asko, gauza litz, gerta diteke, naiz di hemen etorkizuna asmatzen hasiko baina, baina gerta diteke lasai asko igandean adibidez, ba, boska eman alizatea, baina baldintza oso eskazetan. Errepresio ba ere, senitz eh. aurre ikusitaike? Errepresio azkarra aurre ikusteko nik ez ditute eh, baldintza nahikoa pertsibitzen esan nahi dute gehiago ikusten dut intentsitate baxuko errepresio bat, hau da, adibidez, eh, boska egoitza batzuk eiztea, eh, ba, boto paper, boska paper batzuk e, konfiskatzea edo kentzea dena erakoa, eta modurretan, ba, boska eman alizatea, neurri batera ino, baina gero boska normaltasunez eman ez, ez, ez izatea, ez? ba, ez, dena, toki erabat txarra bi ere. zatera, eh? Madriletik esango lukete ez bosketa egin eta beraz e, bere lana ondo dutela, eta beste aldetik, Kataluniatik ere esan dezakete batira. Saiatu direla, egin izan duten guztia egin dutela, baina ba, Madriletik ez dietela utzi, ez? Eta bi haramunean, ba, urriaren bian, ez dakit beste senatoki berri bat egiteko litzateke, auskalo negoziaziorako, edo beintzat ez da, eta politikorako, ez? Azken uh, galdera, bien, bientzat, eh? eh atera bidea, nun, zuen ustez, Joxeru Izaizpuru zurekin asiz? E, eh, zaila, aritzek zio mesela urriaren e, biti goetikakoak e, e, importanteak, e, bitikoa izanen da importanten ere ustez, eta hor, e, Nire ustez, eh, Katarainoko gobernuak emaitzak honak baldin ditu independentzia aldarrikatze gestu bat eginen du. Eh, Espainiako gobernuak kontutan hartuko ez duena. Eta ordun pixka bat eh, joko hori irekiko da, independentzia aldarrikatu duzue, baina guk ez dizuegu emaiten. Beraz, egoera ber horretan jarraituko du, nene ustez. Eta mementu baten, biztan dena, main baten ingurun, jarri beharko dira. Gero, e, Europako Banku Zentralak ere zer handi izango du, ze ekonomiak eh, hortan eragin handia du, eta Europako Banku Zentralak ez du inundik inoreren nahi e, olako e, egoera ekonomikoa okertu dadin gehiegi. Eta hau desestabilizazio gune bat izan dadin Europaren barnean. Eta horrek ere bere eragina izango du, baina hitz batez erraiteko nire ustez, Espainiak ez du neoiz onartuko autodeterminazio eskubiderik, ez eta independentziarik, ez eta referendunik enere ustez, eta ordun eh, ez dut ikusten irtenbidea nondik etorriko den. Aritzik alajaka? Ba, irten bidea modu argi batean eh, ez eh, prozesuaren eh, edo arazo politikoaren judizializazioa, hau da ez baileen esku ustea, Katalunia, Espainia arazo politiko hau, baizik eta ez da ez, ez da eta, eta izketa eta, eta negoziazio politikoa, ez kontua da, e, jarrerak gaurko egunean oso muturrean daudela, bai Espainiako gobernutik eta bai Kataluniako gobernutik, beraz, e, urriaren bater arte, naiz eta Kataluniako gobernuak bene eta berriro adierazi duen, e, referendun bat buruz hitz egiteko prez dagoela, baina igandera arte behintzat, e, argi ikusi da azken egunetan posizioak oso urrun daude, urriaren bitik aurrera zer gertatuko den, ba, ba ikus, ikusgai dago, ez da? Alde batetik eh, igandeko emaitzak edo igandean eh, eguna nola pasatzen den oso importante izango da, jende asko joaten ote den e, eh, boska ematera, e, boska eman izango den egoera gutxi asko normal batean, hau da, iztilu handirik gabe eta bar, baina biharamunetik e, derrigorrean arazo politiko bati ba, soluzio politikoak eman behar zaizkio, eta beraz bi aldeak eh, eseri eta eta hitz egin behar dute, ez? Nik uste alde horretatik eta peperekin bat nator, e, alde bakarreko e, mugimendu importanterik ez duela egingo Kataluniako gobernua, hau orain arte ere esan dute, ez dutela alde bakarreko independentzia aitorpena egitea bere, bere planetan, ez? Beraz, alde bakarreko mugimendu importanterik zean, ba, segurazki kondenatuta daude bi aldeak eh, elkar ulertzera eta eta euskalo ze terminotan eta euskalo zer helburuekin eta ze gairi buruz baina negoziatzera ere bai Eskertuko zaituztegu biak eta justu be, jakinazteko astelenean goiz berri berizi bat eginen dugula Kataluniatik, Barcelonatik, Jose Luis Aizpuru be, biak anizaren bai gira aste buruntan, segipen berezi bat maiteko gertakari historiko, uni milesker biak. Milesker zuri. Bai,